váyanse al carajo, yanquis de mierda! E que dentro do capitalismo, os grandes problemas de nosso povo já não têm solução. A coluna. A coluna. A coluna. A coluna. A coluna. A coluna. A coluna. Começa agora o seu podcast com análises políticas com Michele de Mello, diretamente de Caracas. Giovanni Simon, diretamente de São Petersburgo. Quem coragem de ser um dos 18 do forte entre a vida entre a morte, do sul até o norte. Atenção, agulha passa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais uma edição do seu podcast preferido, A Coluna. Eu sou Michele de Mello e converso com vocês daqui de Caracas, Venezuela. Hoje a gente tem uma edição especial para o nosso 28 episódio sobre um tema que está dando o que falar, pelo menos nesse último período. Hoje, nessa segunda-feira, dia 28, a gente completa também dois meses de greve geral na Colômbia, dois meses de atividades, de, de paralisações, de mobilizações ininterruptas nesse país. Mas antes da gente entrar um pouquinho nesse tema e eu comentar com vocês por que, que esse é um episódio especial, além, é claro, né, do assunto que a gente está abordando hoje, deixa eu lembrar para quem está chegando agora que nós estamos disponíveis em todas as plataformas de streaming mais conhecidas e também, é claro, no nosso portal acoluna.org. Lá você pode ver, ouvir, <laughs> ver e ouvir todos os últimos episódios do nosso podcast e também pelo nosso Instagram, a coluna 35, você pode mandar sugestões, conversar com a gente, fazer parte também dessa produção do nosso podcast A Coluna. Mas bem, hoje a gente vai falar da greve geral na Colômbia e também a gente vai ter uma entrevista especial diretamente da Colômbia. Hoje o meu fiel escudeiro Giovanni Simão não pôde estar aqui comigo, mas eu vou tentar aqui dar conta do recado sozinha e também com, com um convidado super especial, diretamente de Bogotá, que vai trazer um pouco mais, é, mais alguns detalhes, uma análise aí com, com um olho cuidadoso sobre o que está acontecendo na Colômbia. Mas antes disso, eu vou tentar trazer alguns dados para quem não acompanhou muito bem é, o assunto ou para quem está interessado também saber um pouco mais algumas informações que ajudam também a entender esse contexto. Bom, em dois meses de paralisação, a paralisação começou no dia 28 de abril, já são mais de 70 mortos. É, muitos deles, pelo menos 20 casos, já tem bastante, muitas provas que, que mostram que realmente foi pela ação policial. Cerca de 340 desaparecidos, e essa cifra tem variando ou variou algumas vezes já, não necessariamente quando se encontram as pessoas, mas infelizmente quando essas pessoas são encontradas mortas. Além disso, tem 81 casos já de lesões oculares, ou seja, de pessoas que perderam parcialmente ou completamente a sua visão por conta de disparos é, de munição não letal da polícia, mais de 20 casos de violência sexual e mais de 4 mil denúncias de outros tipos de abusos policiais, incluindo aí prisões arbitrárias de manifestantes. No começo de junho, inclusive, depois da pressão internacional e né, cenário de violência generalizado, houve uma visita em campo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que faz parte da Organização dos Estados Americanos, da UEA, justamente para verificar essas denúncias de violação aos direitos humanos. No entanto, até agora, a CIDH não apresentou um informe final conclusivo sobre sua visita, mas vem de maneira reiterada anunciando né, e, e pedindo que se tomem medidas para diminuir no tipo, tamanho da violência no país. Antes disso, também houve uma visita da Missão Internacional de Solidariedade e Direitos Humanos, é, compostas aí por militantes, por defensores de direitos humanos, principalmente da Argentina, que também é, realizou e já divulgou um informe parcial, um relatório parcial sobre essa situação. E a greve geral foi convocada lá no dia 28 de abril como uma manifestação pelo Comitê Nacional de Paralisação que reúne 29 organizações, entre centrais sindicais, né, movimentos sociais, partidos políticos, enfim. No entanto, né, faz pouco tempo, algumas semanas, as centrais sindicais decidiram se retirar da paralisação e iriam participar de algumas convocatórias específicas, mas se retiravam aí desse espaço de mobilização constante. E teve um outro setor que compõe a paralisação, que, no entanto, identificava que o Comitê Nacional de Paralisação já não representava esse coletivo, essa quantidade de pessoas que saíram para se manifestar nesses dois últimos meses e propuseram começar uma tática de assembleias, de criar assembleias populares por região ou por setor e a partir daí ir coletando não só né, quais são as demandas das pessoas para daí ter um programa mínimo para negociar com o governo, mas também dando esse retorno né, sobre as negociações através de assembleias populares. O Comitê Nacional de Paralisação continua existindo, essas assembleias populares também estão acontecendo, e esse elemento espontâneo de as pessoas continuarem nas ruas, ou de, de já não necessariamente esses espaços serem os únicos que convocam as pessoas a fazer os bloqueios de rua ou outro tipo de atividades, esse elemento também existe, ele continua presente. A mesa de diálogo entre o Comitê Nacional de Paralisação e o governo foi interrompida, né? Não está funcionando agora. E enquanto isso, o presidente Ivan Duque, de um partido de extrema-direita, o Partido Centro Democrático, ele mantém a intervenção militar em oito estados e 13 municípios do país. Um pouco antes de romper a mesa de diálogo, o governo tinha chegado com uma série de pré-acordos com o Comitê Nacional de Paralisação, que incluía justamente tirar a presença do ESMAD, que era o Esquadrão Móvel Antidistúrbios, é uma espécie de BOP colombiano, é, mas é, especializado em conter manifestações, um dos pré-acordos era justamente que o SMAD é, não ia estar mais presente nas manifestações, né? Que é um dos principais órgãos, né? Braços aí da polícia, das forças de segurança da Colômbia, que tem uma série de denúncias de violações de direitos humanos é, e de uma série de, de irregularidades. E aí é interessante a gente perceber que depois que o governo havia, de alguma forma, se comprometido né, com esses pré-acordos, o presidente Ivan Duque então decreta a intervenção nesses oito estados e 13 municípios, tirando a autoridade dos governos locais, tirando a autoridade, no caso, né, dos prefeitos e governadores, fazendo com que toda aquela região seja diretamente coordenada pelas ordens do presidente e pelas Forças Armadas. Isso continua, isso permanece, na verdade, a violência generalizada na Colômbia só tem aumentado. E, aí, e tem um dado interessante sobre o ESMAD. Ele foi criado há mais de 20 anos como uma estrutura é, temporária da Polícia Nacional colombiana e, no entanto, permanece e continua tendo, inclusive, novo, um novo orçamento, um orçamento ampliado, inclusive durante a pandemia, pelo governo do Ivan Duque. Teve um pagamento aí de mais de 3 milhões de dólares no ano passado em compra de novas munições para o SMAD. Bom, acho que algumas pessoas também que acompanham aqui já sabem, eu estive alguns dias cobrindo a paralisação nacional da Colômbia em Bogotá e é impressionante, assim, né? É evidente como <laughs> os agentes que são do ESMAD tem muito mais tecnologia, já seja na roupa ou tem armas maiores. Dá para ver que realmente é um grupo de elite, assim, né? Que o governo continua mantendo. E ele é especializado, como eu disse, em conter manifestações. Então, uma das principais demandas, assim, urgentes, né, do Comitê Nacional de Paralisação, que inclui esses pré-acordos, era as garantias básicas de manifestação pacífica, o que evidentemente não tem acontecido. E isso também tem a ver com o contexto de violência estrutural, que é o que a gente consegue enxergar na Colômbia, um país que tem mais de 50 anos de um conflito armado e que essa violência se extrapola, né, num estado militarizado, num governo de extrema direita e num partido governante que tem vínculos antigos estreitos com o paramilitarismo e tem sido extremamente conivente com situações de violência que permanecem acontecendo no país e principalmente, né, foi o setor principal promotor do não na época dos acordos de paz na Colômbia, ou seja, o presidente Van Duque e o seu partido, eles fizeram campanha pelo não, para que as pessoas não quisessem aceitar ou não quisessem votar no plebiscito a favor dos acordos de paz. Então é isso, a gente consegue perceber que é um, é um governo que, é, de alguma maneira, se beneficia com essa situação de violência estrutural e com a manutenção né, desse medo constante, dessa violência constante contra o povo colombiano. E se a gente vê os, as cifras, essa, esse fato se comprova ainda mais, né? Somente nesse ano, em 2021, Aconteceram mais de 40 chacinas em todo, em todo o país, em toda a Colômbia, com mais de 130 mortos. Isso só nesse primeiro semestre do ano, segundo o levantamento é, de organizações de direitos humanos. Desde os acordos de paz em 2016, no entanto, já são mais de mil líderes sociais e ex-guerrilheiros que foram assassinados. E a maioria desses casos permanece sem investigação. Então a gente vê que realmente é uma, é uma situação estrutural, né? É uma situação que, que não depende necessariamente é, de um contexto agora específico de greve geral, né, de conter essa greve geral, mas que se agrava, se agrava no momento em que o povo colombiano sai às ruas para se protestar. E eu já falei bastante, por isso que a gente vai fazer uma breve, uma breve, uma breve pausa, mas a gente já volta. E nesse segundo bloco aí sim, com o meu super convidado especial. Você não vai querer não saber quem é, né? Então, não tire a gente do ouvido, que eu já volto. morte da ditadura! Não, senhor! Filhote da ditadura! Tudo na Globo é tendencioso e manipulado, e manipulado, e manipulado. Já voltamos com o nosso podcast A Coluna. Para quem estava aí perdido, não escutou o primeiro bloco, só para lembrar, hoje a gente no nosso 28 episódio, no dia 28, <laughs> fala justamente sobre os dois meses da greve geral na Colômbia. Justamente hoje completam dois meses de paralisação de atividades, de mobilizações ininterruptas na Colômbia que, diga-se de passagem, né, têm sido muito comentadas no Brasil, inclusive serviram de inspiração, né? A gente viu uma série aí de, de, de fotos sendo divulgadas nas redes sociais, de cartazes, inclusive, sendo escritos, é, com menção a cartazes que foram vistos nas manifestações da Colômbia. Por isso também que esse programa é tão especial, que traz um, um, um tema que é bastante presente é, para nós brasileiros e brasileiras. E eu tinha dito para vocês lá no primeiro bloco que a gente hoje tem um convidado especial e chegou a hora de apresentá-lo. Hoje me acompanha e vai, me, vai nos dar aqui uma entrevista exclusiva, com dados exclusivos diretamente de Bogotá, o camarada Johnny Alejandro Marim, que ele é militante e dirigente da Juventude Comunista da Colômbia, da RUCO, e também faz parte da coordenação regional da Federação Mundial de Juventudes Democráticas, a FMJB, a qual a JCA, a Juventude Comunista Avançando, faz parte. Johnny, um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, eh, saludo a todas e a todos eh, desde acá, desde Colômbia. saludo desde la Juventud Comunista Colombiana, desde el pueblo colombiano que está en la, en la lucha, al conjunto del pueblo brasilero, que sabemos que también anda en una lucha fuerte em contra o fascismo. Isso aí, muita luta, luta contra governos de extrema direita fascistas no Brasil e na Colômbia, né? Eu acho que também por isso que a gente se identifica tanto, se identificou tanto com os colombianos nesse momento de greve geral e porque esse tema acho que ele é tão importante, tão latente para nós aqui no Brasil. Bom, no caso eu conto converso da Venezuela, mas falo também pelos, pelos brasileiros. Johnny, é, primeira pergunta: quais são então as principais demandas da paralisação? Bueno, el paro inicialmente arranca eh, rechazando la propuesta de reforma tributaria que tenía el gobierno nacional que generaba más excepciones a, tributarias a los ricos de este país, sobre todo al sector financiero, eh, y descargaba eh, la ampliación eh, tributaria en eh, las y los trabajadores en el país, sobre todo aquello que se ha denominado clase media. y obviamente en los pobres que ya no teniendo más que, quitarles, pues se les amplía el tema de los, de los impuestos sobre todo a lo que se conoce como la canasta familiar, que son los productos básicos en alimentación, digamos, lo que requiere una familia colombiana para poder alimentarse eh, y tener eh, elementos básicos en el hogar. Inicialmente arranca con ello, eh, el gobierno se demoró en echar para atrás la reforma y después de echar para atrás la reforma, cuando vio que era antipopular, la retira del Congreso eh, pero ya la movilización está en la calle y la población lo que empieza a pedir es efectivamente un cambio, digamos, también de la situación que se vive en el país. Eh, no contentos un poco con eso, se logra eh, que renuncie el ministro de Hacienda, que era el encargado inicialmente de tramitar la reforma tributaria pero eh, ya en las calles había un, sentimiento de indignación eh, por la forma en cómo estaban viviendo, como están viviendo las y los colombianos. Entonces, hoy las reivindicaciones que inicialmente fueron eh, en contra de la reforma tributaria se han logrado posicionar en aquello que se ha denominado el pliego mínimo de emergencia, que contempla eh, una renta básica eh, para la población. Dos, educación pública gratuita y universal. Tres, una reforma a la policía. Eh, cuatro, favorecer, digamos, las pequeñas y medianas empresas por medio de subsidios como elementos básicos. Eh, también hay que decirlo que dentro de lo que ha logrado el paro nacional es garantizar matrícula cero, es decir, ser, eh, universidad gratuita para estratos 1, 2 y 3 eh, en este momento, ¿cierto? Eso, hay que decirlo, favorece la continuidad en la educación pública, porque aunque nuestras universidades en una parte son públicas, estas universidades públicas son de corte privado, de, privado en tanto se cobran un alto costo de matrícula. Ahora bien, esto no es igual que en las universidades de corte privado en su totalidad, que las matrículas son exorbitantes. Entonces, este, este tema de matrícula cero eh, favorece efectivamente y hace parte de los triunfos del, paro, del paro nacional. Claro, um projeto de renda básica universal é justamente algo similar ao que se propõe no Brasil, né? No Brasil existe tanto um projeto de renda básica universal, né? Como é, o de auxílio emergencial durante a pandemia, né? É, inclusive, a, a, proposta original sempre foi de que fosse no mínimo um salário mínimo, logo diminuiu para 650 reais e hoje o governo, bom, no final o governo já estava pagando 200 reais e hoje a oposição é, no Congresso continua insistindo para que seja retomado o auxílio emergencial nesse valor de 650 reais, sabendo que ainda assim não é suficiente para cobrir essa, a, a cesta básica alimentar do brasileiro e da brasileira. Mas acho que também tem outra coisa que você comentou, Johnny, que é importante a gente comentar para quem está nos escutando, né, que é a questão dos estratos sociais. Na Colômbia, o Estado, né, a administração pública, digamos, divide a, a sociedade, né, todas as, as contas, as tarifas, de acordo com estratos sociais. Então, é, esses estratos é, eles vão perpassar todo tipo de, de, de política pública, e inclusive outros aspectos, como por exemplo zonas das cidades em que os aluguéis têm que ter um limite tal de valor, porque ali é referente ao extrato 1 a outra é o extrato 2. Então, são cinco extratos e eles têm a ver justamente né, com, com, a, com a renda das pessoas, né, com a, com, a, capacidade aquisitiva das pessoas, com as condições de vida. Então, justamente os estratos mais baixos são as pessoas mais vulneráveis, né? E acho que também é importante trazer esse destaque, Johnny, para a questão da matrícula zero, né? Que é essa matrícula gratuita ou essa vaga garantida para os estudantes mais vulneráveis, justamente desses três primeiros estratos. Essa é uma reivindicação que também não é recente, né, na Colômbia. Na verdade, o próprio Comitê Nacional de Paralisação e essa mobilização estudantil né, em torno dos direitos é, estudantis universitários, ela começou lá em novembro de 2019, né, quando foi a primeira convocatória de paralisação. Teve um período aí de, de recesso, digamos, né, referente também a 2020, ano de pandemia, e agora justamente essa estrutura do Comitê Nacional de Paralisação que foi reativada há dois meses, é, no dia 28 de abril, que convocou essa primeira paralisação que deu início a tudo que a gente viu nesses dois últimos meses, né, de, de greve geral. Então, outra coisa também desse, dessa experiência é, em Bogotá é isso, é que as pessoas, né, os jovens não estão reivindicando só o acesso as universidades públicas, a, a, a, vaga garantida, mas também condições de permanência. E também em Bogotá, eu escutei muitos jovens, né, vários jovens conversaram falando que também exigem que sejam construídos campos nas regiões periféricas, né? Porque Bogotá é uma cidade, por exemplo, muito grande, e isso acontece também em várias metrópoles do Brasil, né? De que os campos das universidades não necessariamente estão, ou na maior parte das vezes eles não estão é, nas zonas mais empobrecidas das cidades e onde também tem a maior concentração de juventude. Então, muitas vezes as pessoas, por mais que conseguem talvez acessar uma universidade pública, não conseguem permanecer porque não tem condições de permanência ou ainda é, muitas vezes não tem condições nem de chegar né, na universidade porque não tem é, dinheiro para transporte ou precisa utilizar boa parte né, do seu dia para centrar no trabalho, né? afinal precisa, precisa trabalhar para se sustentar, para sustentar sua família. E os dados novamente eles comprovam, reafirmam né, essa análise. A evasão escolar na, na Colômbia é altíssima. Em 2021, cerca de 49% dos jovens colombianos tinham deixado a escola já por falta de condições de permanência. No ano passado, essa cifra representou 102 mil jovens é, que abandonaram os estudos porque não tinham condição de permanecer realmente, né? E a maioria, 19%, saiu das escolas para trabalhar. Então, eu acho que esse elemento de classe, né, de jovens que estão nas periferias, mas que estão exigindo seu direito a estudar, o direito básico à educação, é, é importantíssimo a gente destacar. E aí eu te pergunto, Johnny, então, já que a gente justamente está falando né, dessa vanguarda que, de certa medida, representaram esses jovens periféricos é, lá em 2019 e agora novamente, qual que é o papel da juventude na greve geral? La juventude en general ha jugado un rol fundamental en la movilización. Eh, primero porque es uno de los sectores más dinámicos, eh, que está agotado de la guerra en el país, hay que decirlo, hay un agotamiento de la política de guerra en el país, un agotamiento de cómo el gobierno nacional da tratamiento de guerra urbana a la movilización. Eh, y esto reflejado en el rechazo a la brutalidad policial. Eh, ya hoy contamos con 71 muertos, eh, contamos con más de 20 mujeres abusadas sexualmente por policías, contamos con más de mil heridos en las movilizaciones y con aproximadamente unos 300, 400 desaparecidos. Entonces, esta actitud del gobierno ha generado un alto nivel de rechazo por parte de la juventud colombiana, lo que hace eh, en reacción efectivamente es impulsar más la movilización y la indignación de la población. Eh, eso tiene como característica entonces de que la juventud salga a las calles. Pero el otro elemento eh, por el cual sale la juventud es porque efectivamente no hay trabajo, no hay trabajo digno, los sueldos son sueldos mal remunerados. Eh, y tampoco hay posibilidades de continuar dentro del sistema educativo. si bien en algunas eh, circunstancias, hay becas eh, que facilitan el ingreso de estudiantes a la universidad eh, y a los colegios, estamos hablando de otras condiciones, estamos hablando de condiciones de alimentación, estamos hablando de condiciones de conseguir los materiales, bueno, una serie de, elementos que incluso hoy en la pandemia es necesario poder tener un equipo sea bien un computador o sea bien una tablet para poder recibir clases e internet. Y esto mucha gente no cuenta con estas garantías. Entonces, en general, la juventud colombiana se está movilizando porque ve que hoy, como se ha conducido el país, eh, es erróneo eh, y está pidiendo un cambio, un cambio en función de dignificar la vida de la y los colombianos. Importantísimo ese carácter de clase que es presente en las manifestaciones, como comenté comentei antes, são jovens, obviamente jovens, mas são jovens pobres, né? E, e é isso, é a classe trabalhadora, é o povo que está saindo para se manifestar na Colômbia, inclusive de maneira um, certa, uma certa medida um pouco espontânea, inclusive, né? Não necessariamente é, atendendo diariamente a uma convocatória de um sindicato, ou de um movimento social, ou de um partido, mas atendendo a demandas básicas, né? De, de fim da violência, de condições de ter acesso à educação, de condições melhores de vida para onde está é, vivendo, de trabalho, né, de condições de saúde, um sistema público de saúde que é, se fortaleça. Tanto é que é, as principais as vitórias que, essa, que a greve já alcançou até agora foi justamente, primeiro, né, frear a reforma tributária, que era uma reforma, como você comentou, né, que queria aumentar é, os impostos justamente na cesta básica alimentar para os mais pobres. É, frearam a reforma de saúde, que queria priorizar ainda mais as empresas privadas é, dentro do setor da saúde, no momento de pandemia, né, o que é uma, uma loucura, uma contradição em si. E é, terminaram conseguindo pressionar a renúncia de dois ministros, né, o ministro de Finanças e a ministra de Relações Exteriores, que também estava é, fazendo uma campanha aí online contra, contra a paralisação. Então, é isso. As vitórias até agora da paralisação estão muito vinculadas ao caráter de classe, né? Ao caráter popular que, que essas demandas têm e que o povo que está na rua também tem. É justamente nos pontos periféricos das grandes cidades é, onde são é, os pontos de resistência, né? A concentração dos atos, né? É, acho que isso é muito interessante também da gente observar. E o fato de que são pobres, né, são classe trabalhadora, pessoas pobres, pessoas vulneráveis socioeconomicamente e que são jovens, novamente também é um retrato do cenário hoje da Colômbia, né? Entre, segundo os dados oficiais, entre 14 e 28 anos, a taxa de desemprego é de 58% na Colômbia. E além disso, também, segundo dados oficiais, 42% da população colombiana vive em situação de pobreza. Ou seja, a gente tem um cenário que é uma, digamos, uma panela de pressão, né? A ponto de, de a ponto de entrar em ebulição. E isso aconteceu, digamos que essa chispa, né? Essa faísca. Eu acho que ela foi a reforma tributária, como tu comentaste também, né, Johnny? Mas existe uma série de é, aspectos estruturais aí que estão se expressando também nessa paralisação. É, e justamente por a gente ter esse exército de reserva, nessa quantidade de jovens desempregados que são os que estão indo para a linha de frente das manifestações, eu acho que nessa mesma medida a gente pode avaliar que o aumento da violência também tem a ver com uma contra-revolução preventiva, né? É, essa violência que a gente vê hoje nas cidades, ela já acontecia nos campos. Né? Essas cifras de massacres, né, de chacinas, as cifras de assassinatos de líderes sociais, de ex-guerrilheiros, esses casos aconteciam principalmente na zona rural, na Colômbia, é, e na zona sul-ocidental, né, no lado do Pacífico colombiano, na zona cafeeira e tal. É, mas agora, com a paralisação, acho que a principal mudança também foi essa, né? Essa violência exacerbada, essa contra-revolução preventiva, né? De é, impedir que essa juventude queira se rebelar, né? De impedir que esse exército de reserva, essa quantidade de pessoas sem emprego, é, pense em sair para as ruas, em protestar. Você aumenta o nível de repressão do Estado, tanto com as forças de segurança do Estado, como com as forças paramilitares, né, que historicamente são é, uma força de, de, de suporte aí, é, do Estado burguês colombiano. E também não é por nada que a zona do Pacífico, nessa né, zona sul-ocidental, é onde é, existe maior, mais, mais casos aí de violência, relatos de violência, né, na cidade de Cali, em Popayán, é, no estado do Vale do Cauca, tem uma série de casos, justamente porque essa também é a principal rota do narcotráfico na Colômbia, né? A gente sabe que a Colômbia é a principal é, produtor de cocaína do mundo e justamente nessa, nessa zona é, do, do, Oceano Pacífico, na costa do Oceano Pacífico, está o segundo maior porto da, do país, que é o porto de Buenaventura. Ventura é, e é justamente por esse lado, né, por essa rota do Pacífico e por, essa, por esse lado do Mar do Caribe Ocidental é onde circula a maior parte do, do fluxo do narcotráfico que vai da Colômbia, maior produtor, para o maior consumidor de drogas do mundo, que são os Estados Unidos, né? E esses dados não, não sou eu que estou dizendo, né? Não é necessariamente um, ou uma fonte de esquerda, não. É, são ah, os próprios documentos da CIA e da DEA, né, do Departamento Antidrogas dos Estados Unidos, que comprovam isso. Então é justamente porque nessa série de grupos irregulares aí, colombianos, né, de, de, de atividades ilegais entre o narcotráfico, paramilitarismo, etc., justamente porque eles têm sido prejudicados nessa região do sul ocidente, é que aí se concentra maior, maior nível de violência já historicamente e agora, durante as manifestações também, né? Essa contra-revolução preventiva é, pega muito duro nessa, nessa zona. Os jovens são dados por desaparecidos e logo aparecem mortos, decapitados, com corpos quartizados, principalmente são é, é, é, nessa região, né, nesses estados. Isso já acontecia antes com, com os líderes sociais que, tanto antes, já eram perseguidos e não tinham proteção do Estado, como agora também está acontecendo com lideranças da paralisação. Né? também escutei relatos, por exemplo, em Bogotá, de jovens de primeira linha que tem é, todo esse período sem poder voltar para casa, né? Porque sabe que no período, no trajeto da sua da manifestação para sua casa, é onde ele pode ser pego ou por um paramilitar, ou por um policial, ou pelo SMAD, ou então por, pelo, por todos os três setores juntos, né? Isso já aconteceu, teve casos de, de, de jovens que foram violentadas sexualmente, que é, jovens que foram agredidas, ou que desapareceram esse trajeto da sua casa, da manifestação para sua casa. Então, é uma situação bastante evidente de violação constante dos direitos humanos e de nenhum tipo de garantia da segurança, da proteção à vida dessas pessoas que manifestam. E ainda por cima, né, se não bastasse, é esse cenário de total falta de proteção, né, de ter de não ter onde acudir, os congressistas, os parlamentares que têm algum tipo de proximidade com a paralisação, né, ou que são de, de, de partidos de esquerda, também têm sido perseguidos dentro do próprio parlamento por apoiar apoiarem a manifestação. Então, o que a gente consegue perceber também, né, Johnny, é que à medida que aumenta e que aprofunda essa crise generalizada, crise política, crise social, crise sanitária, crise econômica na Colômbia, e que as pessoas vão encontrando nas ruas uma maneira de se manifestar, de se expressar, né, de, de dizer um basta para essa situação extrema de precarização da vida, a gente também vê como aumenta a repressão em níveis, é, enfim, inimagináveis, né? E nesse cenário, Johnny, qual que é, é para ti, né, para Juco, quais são os rumos da paralisação vocês acreditam que existem possibilidades de mais vitórias, de mais conquistas? Qual é, é, né, qual é esse futuro, considerando que existe uma certa divisão? Aí dentro do Comitê Nacional de Paralisação existe um elemento espontâneo importante. Então, qual que é o, né, o, próximo, o próximo quadro? E principalmente, né, para quem não sabe, 2022 é um ano eleitoral no Brasil e na Colômbia. A Colômbia, assim como nós, vai eleger no ano que vem presidente e o Congresso. Então, além disso, a pergunta que também, né, tem que a gente tem que se fazer, existe perspectiva eleitoral, né? Qual que é o cenário eleitoral, Johnny? Qual que é a possibilidade de conseguir confluir que representou nesse né, caldo político dessas manifestações numa opção eleitoral? Eu creio que hoje as vitórias que puedan darse Eh, son más del orden local, hacen parte de las negociaciones en los territorios, en las regiones. donde efectivamente eh, se han establecido mesas de negociación local y territorial para resolver los problemas más concretos que abarcan a la población colombiana eh, y que eh, no son del orden del orden nacional. creo que dependiendo cada una de las regiones es posible arrancar más ventajas, más, más victorias para el pueblo colombiano. Eh, y obviamente dentro de la perspectiva, pues siempre va a estar el tema del orden electoral. Eh, eso es un, hace parte de la agenda, pero no es lo definitivo. Lo importante es ampliar la base organizativa, ampliar la, conciencia del pueblo colombiano y creemos que eso ya es una victoria. Hay un grito, un clamor eh, de derrotar al uribismo eh, de decir no a la guerra, eh, de rechazo tajante a la violencia política, que ha sido la política que ha gestado, que ha dirigido eh, la clase dominante, la facción de la clase dominante que se alimenta y que llena sus bolsillos de la guerra. Entonces, eh, esto puede verse reflejado efectivamente en los campos electorales, pero queremos sobre todo que se vea reflejado en la conciencia del pueblo colombiano. Claro, também depois de dois meses é certo que as mobilizações vêm diminuindo um pouco de ritmo, né? Inclusive nas assembleias populares, caminhamento, né? A decisão era de manter convocatórias nacionais todas as quartas-feiras, justamente já tentando, né, controlar um pouco as manifestações, tentar direcioná-las um pouco mais, né? E à medida também que essa mobilização vem diminuindo, né, é, vem começando essa caça às bruxas, né, aumentando a violência policial e paramilitar, principalmente contra as lideranças dessas manifestações. A gente tem comentado bastante aqui, né, sobre o paramilitarismo e eu acho importante fazer um parênteses, né. É, o paramilitarismo como um fenômeno, ele toma força principalmente nesses últimos 20 anos de governos uribistas. A Colômbia vive nesses governos né, de uribistas de extrema direita a partir da presidência de Álvaro Uribe Vélez, que, né, que, que, digamos que funda esse, esse setor político, esse campo político em torno de si. E o Álvaro Uribe, inclusive, ele é investigado né, por pelos casos dos falsos positivos, que eram civis que eram mortos e depois registros da polícia, do exército, eram de que essas pessoas eram guerrilheiras, que foram mortas em combate. Tem uma série de, de, de provas, inclusive, né, que mostram os vínculos muito próximos do presidente, do ex-presidente Álvaro Uribe, com o paramilitarismo, assim como acontece também com Jair Bolsonaro e as milícias no Brasil. Logo em seguida veio Juan Manuel Santos, que ainda que foi o presidente né, dos acordos de paz e possa talvez no nosso imaginário parecer como uma oposição ao Uribe, ao uribismo, ele foi ministro de defesa do Uribe, né? Então, <laughs> também por mais que tenha avançado num acordo de paz, ele também, né, logo depois que foi assinado o acordo, não teve, digamos que, pulso firme para brigar pela aplicação desse acordo, que nesses últimos anos a gente só conseguiu comprovar como ele não foi cumprido, principalmente pelo Estado, né? Do lado da guerrilha, a guerrilha deixou as armas, as Farc deixaram as armas, fundaram um partido político e a perseguição aos ex-guerrilheiros e os líderes sociais nunca terminou, né? E, por fim, depois do Juan Manuel Santos, então vem o Ivan Duque, que é um claro apadrinhado, né? É, do Álvaro Uribe Vélez, tem muita influência do Álvaro Uribe e é do mesmo partido do Álvaro Uribe, Centro Democrático. Então, essa, essa situação de fortalecimento do paramilitarismo agora entrou num nível completamente exacerbado, né? porque inclusive tem é, em algumas zonas, tanto da região de Bogotá como ali no Vale del Cauca, que é na zona do Pacífico, casos de paramilitares que deixam é, panfletos né, pela cidade denunciando, né, botando uma lista, anunciando uma lista de, de líderes sociais, de defensores de direitos humanos que eles vão buscar, que eles vão matar. É nesse nível, né? E bom, o uribismo, no entanto, tem com a pandemia, com é, a crise generalizada social, política, é, sanitária que o país atravessa, com uma série de escândalos de corrupção e com essa violência né, exacerbada, tem perdido também bastante peso aí, né, nessas eleições do ano que vem, de 2022. E aí a gente não sabe ainda quais vão ser as condições, né, do, de, dessa, dessas mobilizações de confluírem numa opção de esquerda em 2022. Mas até agora o nome mais citado, né, e quem aparentemente vai ser essa opção eleitoral, essa via eleitoral para o campo progressista, é o Gustavo Petro, do Colômbia Humana, ele é senador, foi prefeito de Bogotá e foi candidato à presidência nas últimas eleições. Ele, nesse momento, não tem é, se aproximado tanto da paralisação, né? não tem se vinculado tanto à paralisação, pelo contrário, tem tentado se manter numa posição meio que neutra, inclusive porque a direita tem perseguido ele, né? dizendo que junto com a guerrilha, ele estaria é, financiando as paralisações. E o Gustavo Petro, agora, o que ele propõe é um pacto histórico para conseguir criar uma grande bancada parlamentar. Então, ele está querendo criar uma aliança, né, uma frente ampla aí, junto com alguns setores de centro, de centro-direita, de centro-esquerda e de esquerda para ter uma maioria no Congresso no ano que vem, né? Porque também tem essa, esse debate de que, por mais que talvez ele fosse uma opção viável para a presidência, também é necessário ter uma bancada forte. Já pela direita, né, com esse desgaste, é, em certa medida, do centro democrático, do uribismo, a direita então tenta encontrar um novo nome para, digamos que, limpar sua imagem. Né? Uma opção seria Alejandro Gaviria, que ele é atual reitor da Universidade dos Andes, uma universidade onde estuda a elite colombiana, e ele foi ministro de saúde durante o governo Santos. Então, uma das opções aí talvez seria o Alejandro Gaviria sendo lançado por uma algum tipo de organização civil, algum tipo de partido novo, algo para desvincular um pouco é, a sua imagem dessa direita tradicional, digamos, mas seria sim impulsionado por essa direita tradicional, né? Meio que para limpar a cara mesmo, né? Mais do mesmo, mas com uma cara de novo. E o outro nome também que é bem cotado é o Sérgio Farrardo, que também foi candidato nas eleições, nas últimas eleições, é, para a presidência. É, no segundo turno, ele não pediu voto para o Petro, inclusive falou que se as pessoas quisessem votar nulo ou não quisessem votar, elas poderiam fazer isso, favorecendo o Ivan Duque nessa disputa. Ele foi candidato pelo Partido Verde e também já havia sido prefeito de Medellín. O Sérgio Farrasdo, então, seria, digamos que uma outra opção de uma possível terceira via, digamos. Mas é isso, né? Talvez ainda é um pouco cedo para a gente pintar um cenário eleitoral, considerando que falta um ano. Mas nesse contexto de dificuldade de dirigir as manifestações e de dificuldade de saber também, né, Johnny, qual vai ser o saldo político desse processo, que já é a maior paralisação da história da Colômbia, qual que é a principal tarefa dos comunistas nessa, nesse contexto? Como comunistas, eh, creemos que las principales tareas están ligadas a, uno, estar siempre del lado del proceso de movilización, siempre con el pueblo. Esto porque creemos que hay una experiencia acumulada que podemos ayudar, transmitir y fortalecer con esto los procesos de movilización y resistencia que se dan en todo el territorio nacional. Eh, lo segundo, creemos que la gran tarea de los comunistas es ayudar a organizar los procesos regionales, locales, eh, para así gestar organización popular, eh, que esta organización social y popular tenga y pueda elevar cada vez más sus niveles de conciencia, sus niveles de organización, pero sobre todo ayude a ubicar una perspectiva del orden estratégico hacia la transformación de nuestro país, que es lo fundamental. Necesitamos transformar el país. Eh, hay un agotamiento en cómo se ha dirigido históricamente el país y ese agotamiento es lo que se refleja hoy en las movilizaciones. Y creemos que el papel de las y los comunistas es estar allí con el pueblo colombiano pero también hay que decirlo, eh, uno de los papeles más importantes eh, también de las y los comunistas es organizar a estas generaciones, a estos liderazgos que surgen en la movilización, organizarlos dentro, de dentro del Partido Comunista y dentro de la Juventud Comunista. Creemos que la mejor forma de que esta experiencia de movilización pueda llegar a un punto de mayor cualificación es avanzar en los procesos organizativos y eh, sin que seamos el único partido, pues ofrecemos la experiencia partidaria del Partido Comunista Colombiano eh, y de la Juventud Comunista Colombiana eh, como una experiencia que permita sobre todo recoger esa indignación del pueblo colombiano y eh, organizarla eh, y organizar la indignación. Eh, porque creemos que esta eh, organizar esta indignación permite avanzar en mayores transformaciones, no estar dependiendo única y exclusivamente de la agenda electoral eh, o de cuando en algún momento surjan coyunturas de movilización, sino que organizar la gente en el partido y en la juventud comunista permite mantener una línea ascendente de conciencia hacia la transformación del país y obviamente que pueda fortalecer la conciencia hacia la transformación de nuestro continente eh, en la lucha antiimperialista. Creemos que esos son de los elementos más importantes y de los principales retos que tienen los comunistas y las comunistas en la movilización. Imperialismo, un latifundio monopolio Olha, Jane, eu queria agradecer muito, dizer que, bom, é isso. A paralisação na Colômbia tem sido um exemplo para nós brasileiros e brasileiras e também um sinônimo de esperança, né? Se mesmo com tudo contra, com toda essa violência, os, os colombianos continuam, né? E com uma crise da pandemia da Covid-19, os colombianos continuam dispostos a sair às ruas, dispostos a, a, a se enfrentar com, com, né, com esse estado repressor para defender os seus direitos e tem tido conquistas, eu acho que isso é um grande exemplo aí de, de, de esperança. E o que a gente tem aqui para desejar é que vocês tenham muita força, que esse movimento continue sendo vitorioso, que consigam é, ter as garantias básicas de manifestação, que as pessoas não sigam morrendo por, é, pelo seu direito básico a se manifestar. E a gente está junto, estamos juntos, estamos juntos pela construção da nossa pátria grande. E, bueno, eh, meio medio de todo, nossos pueblos se encontram lutando por la libertad, lutando por la democracia e lutando por una vida digna e por que não, lutando também por el socialismo. um abraço a todas e a todos e bueno, graças por el espaço É isso mesmo, Johnny, muito obrigada. E é isso, por hoje é só. A gente vai finalizando o nosso episódio de número 28, especial de dois meses de paralisação na Colômbia, com a participação especialíssima. Antes de, de dar o último adeus, eu lembro vocês também da nossa campanha de financiamento. É, contribuam, vocês podem contribuir uma vez só, mensalmente, é, constantemente, com o valor que for possível. É, isso é importantíssimo para que a gente consiga manter é, ativo o nosso podcast e também para que a gente continue é, publicando novos materiais, novos conteúdos políticos com uma análise sempre marxista. Muito obrigada e até a próxima!